عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مختلفاتها فإن كل مختلفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مثلا إن شاء الله أن بلسك الله وسلم وبدو دنيادة وآخرة لذة تخبار أنت الله ورسولنا إطاعة دلما مثلا إن شاء الله وخصوصا ده Allaha itaat, Peyğəmbər, Allaha itaəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə deyir? O cür etmək. Onda sənə əməlin itaət sayılır. Yəni, məqbul olan itaətlərdən, ibadətlərdən. Allah subhanətələ nəcət tapları bir dənə özünə inanmaqla kifayətləndirməyib. Və bildirib ki, nəsəb tapadır onlar ki, mənə tabi olacaq Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem silib otur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu tabi olmaq nəsəb tapmalıdır. Onun yolu üstündür və ən düz yol. Allah subhanətlə buyurur ki, وَاِنْ تُطِيرُوهُ تَحْتَدُوا Yəni, əgər ona tabi olsa, Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellemə Artıq siz düz yoldasınız, artıq siz yərayı tapırsınız. Və Peyğəmbər salsan tabikini Allahın sevgisini qazanmaq deyil. Allah s.ə.v. buyurur ki, siz, Allah s.ə.v. buyurur ki, siz məni sevməzsiniz, hətta Peyğəmbərinizə, Peyğəmbərinə tabi olmayınca, sallallahu aleyhi ve sellem. Və Peyğəmbərə tabi, sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmaq, qiyamət günü o şiddətli istidə sənin su içməyə nəsib olmaqdır, onun hovzundan. Və ona görə hər bir müsəlman ona tabi olmalıdır, onun fikirlərini qulaq asmalıdır. Onun fikirlər nəzə geri çəkinən, saat nəzət bundadır. Bir, bir də onun təliminə istəyir toxuna. O da iki böyük adam bir-birinin arasında söhbətdir. Peyğəmbərlə Sıddiqin. Yəni, Əbu Bakır radiyallahu bir də Peyğəmbər salsın. Onların arasında söhbətdir. Və Əbu Bakır radiyallahu Peyğəmbər sallallahu aleyhi deyir ki, ya Resulullah, mən də dua öyrə namazda onu edin. O duanı edin mən namazdan. Və Peyğəmbər salsın buyurur ki, deyir ki, dinən ki, Allahım, mən öz nəfsimə çoxlu zülm etmişəm və bu günahları səndən başqa heç kəs bağışlamaz. Və məni öz tərcimdən bağışla və mənə rəhm et. Çünki sən günahları bağış, bağışlayan, günahlardan keçən və rəhm edənsən. Bu əzəmətli hədis çoxlu faydalar hansı ki daxilindədir fikir verir. İki adamın söhbətinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Bakr radiyallahu anh. Əbu Bakr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soladır. Sonra ümmət müsəlmanlar onu qəbul edib. Ona görə də ondan sonra da xəlifə oldu. Hətta həyatında əgər nəsə olsaydı, deyirdi, deyirdi Əbu Bakr. Baxmara başqa sahabələr olduydu. Omar, Osman, Ali və qeyriləri. Fikirlər müəllimə və tələbəyə. Müəllim Peyğəmbər bir tələbə qısızdır. İkinci adam, Deyib ki, böyük adam söhbətinə bax. Deyib ki, dua. Nə Əbu Bakır təsəvvür etdirdi ki, o dərəcəyə çatmışdı. Allah ki, yenə dua istəyir. Peyğəmbər salsın deyir ki, dua ver mənə. Təsəvvürlə. Və Peyğəmbər salsın deyir ki, ona, deyinə ki, gör necə dua verir. Deyir ki, deyinə ki, ya Rab, mən öz nəslimi çox uzun etmişəm. Və duanın sonuna sanır. Və Allah qıra delanmır ən böyük sahabələrdən biri idi. Ən birincisi idi. Mən birinci İslamı qəbul edən idi. Və İslamdan qabaq çox vaxtlı idi. Lakin malın hamısı tərk etmişdi din üçün. Və dərhal İslamı qəbul edənlərdən biri idi. Heç bir Abba Kırdım İslamı qəbul etmədi. Nəmbar Saltan dəvəti tutamamış. Abu Bakr radiyalan artıq ən uzatıdır ki, mən qəbul edəmiş bu dini. Həmçin ondan sonra da 5 nəfər İslama səbəb oldu dəvətinə. O 5 nəfər hansısa 10 nəfər 10 nəfərdən də hansısa cənnət müjdələnən. Həmçin Peyğəmbər Əsəlatın vaxtında Peyğəmbər Əsəlat sağ idi. Peyğəmbər Əsəlatın həccə yolladı müsəlmanları və Abu Bakr o həccə əmir yol qoydu. Həmçinin xəstələnəndə deyirdi ki, deyin ki, Abu Bakr namaz olsun müsəlmanlara. Həmçinin Siddiq demişdi ona, Sabiq və həmçinin Tövbə surəsində 40-cı ayədə gedən söhbət ki, dost sahibi Əbu Bakr rəziyallahu Həmçinin onun şəninə Leyl surəsinin 17-cidən 21-ci ayə ilə surəli ayələr nazil olub. Və həmçinin möhtərəm sıralan çox tavazuşar idi, sadiq idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə İslam içində ən sevimli insan idi. Və sairə fəzilətləri və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sonra iki və bir neçə ay yaşadı və 63 yaşında vəfat edir. Radiyallahu anh. Və Umar ibn Xattab ona cənazə namaz qıldı və Peyğəmbər salsın yanında dəfn edir. Necə həyatda idi hələ də öləndən sonra. Fikirlər duaya deyir ki, Peyğəmbər salsın öylədir, onu deyir ki, deyir ki, ya mən öz nəfsimə zülm etmişəm. Özdə bir dənə yox, çoxlu, bir təkira, çoxlu zülm etmişəm. Bu, Peyğəmbər salsın təlimdir. Bu etirafdır. Bunun Allah qarşısında etirafı ki, bu nə qədər dərəcəyə çatsa da yenə özün xaricin qarşısında naqis görməlidir. Bu qulun səhvəndən mövlin, əsr mövlin. Və Peyğəmbər salsın, əsr mövlin səhvədən öyrədir. Abu Bakr öyrətmə, öyrətmə ilə ümmətinə bildirir həmçinin müstəmsən Allah. Ona görə həmçinin duada göstərir ki, necə qul Allaha ehtiyaclıdır. Abu Bakr artıq müjdələnmişdir. Artıq müjdələnmişdir. Cənnətlə, həyatında. Necə ki, Omar, Osman, Ali və qeyriləri. Və lakin buna baxmayaraq, onlar daima Allahdan qorxurlar, heç və arxan deyirlər və həmişə Allah subhanlarla başlamanı istəyirlər. Bu təlim deyil. Qulla verulmalıdır. Və həmçinin orada təlimdə göstərir ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem sənin bir ərəbin var. Hansı ki, günahları örtür, üstün. Günahları səni bağışlayır. Tək Rəbbim, tək. O, burada həmçinin tavhid var, qardaşlar. Və zülüm etmək, elə başa düşmək ki, Abu Bakır çoxlu zülüm edildi, bəzi xəstələr Elə bilirlər ki, savunma eşdən çünki ana gördün Abbaqır günah qazandı çox. Ona görə Peyyambar qaldı ki, bana Abbaqır, məsələ bir iki bələ, yaxşı. Ya Rab, mən çox zülm etmişəm nəfsim, özü çoxlu, mənə bağışla. Yox, Peyğəmbərlər, Peyğəmbərlər etiraf edirlər ki, öz nəfslərinə zülm etmir edirlər. Bu nahislik deyil, əksinə, bu tavassallıqdır. Bu sadiqlikdir Allahla, iflasdır və s. Bax Peyğəmbər Peyğəmbərlərə, Adəm Əleyhisselam Havana bildilər ki, dedilər ki, qalə Rabbənə, qaləmnə, ənfusənə və illəm təxsirlənə və qarxamnə mənəkunənə minəl xatirin. Əraq surəsi 23-cü ayət. Yəni, bu ayədə Adəm və Hava etiraf edirlər ki, öz nəfslərini zülm ediblər. Və dedi ki, dedilər ki, əgər sən bizi quralımızı bağışlamışsan, özə rəhmət etməsən, biz qiyamət günü xəsarət çəkənlərdənik. Şəhərsən, Həmçin Musa aleyhissalam qala Rabbi inni zalamtu nəfsi fəxfirli fəğafara lə İnnəhu huvə qafurur rahim Qafar surəsi 6-cı ayə Neçin Musa aleyhissalam bizim dedi Ya Rab, mən öz nəfsimə zülüm etdim Öz nəfsimə zülüm etdim və məni bağışla və ki, günahdan Allah bağışlayan günahlardan keçən və rəhm edəndir fikir verirsən və başqa peyğəmbərlər İbrahim aleyhissalam, İsmail aleyhissalam, Nuh və qeyriləri, hamısı Yunus və s. hamısı etiraf edirlər, öz nəqlərini bilmədilər. Ona görə Allahla bu təmir əksinəmə, ona görə bizim başı bir e, gəl, qəlbi təmizdə. Həmçin məsələm səmanlar, deməli bu üslub dua etmək bu cür Peyğəmbəri sallallahu aleyhi təlimi Allahın təlimidir. Çünki Allahın təlimi, Allah belə təlim edib insanları, möminləri ki, belə demək vaxtıdır. Ona görə Allah Peyğəmbər salsın ən axırıncı nazil olan surə və ya surələrdən biri Fəth surəsi. Görməyəcək Allah subhanətən orada səhvəşi qismət e, Fəth surəsi. İzə cəənə sullah və fəth və rəytən nəsə yəqulunə fi dinlə əfvacə fəsabbih bihamd rabbik və stəxfir. Ən axırıncı surədə Peyğəmbər salsın Allah subhanətən bu surədə deyir ki, deyinən ki, ya da mən günahlarımdan keç. Peyğəmbər salsın. Aydındır. Deməli, bu təlim Allahdandır və Peyğəmbər də o təlimlə gedirdi və siddiqi öyrədirdi və ümmətinə həmçinin. Ona görə başqa düşmə birdən siddiq nəsə günah edir, ona görə öyrədir. Və həmçinin mühtəlim Allah <clears throat> həmçinin bu cür deməkdə faydalardan da Peyğəmbər sağlığın bu cür deməkdə şirkməmək, dində şirkməmək nə isə hər şeyə haqqın verməkdir, şirkməmək nə arvadında, nə əlidə, nə Ömərdə, nə Osmanda, nə sahabələrdə, nə ölüyalarda, nə qəbirlərdə, nə şəxslərdə, həmçinin nə peyğəmbərlərdə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öyrədir onu. Həmçinin burada işarədir ki, insan gerektiğinde şirkməyə bir məsələdir. Və biz görürük ki, insanların zərarda düşməyin səbəblərinin ən böyük izliyində şirkməkdir. Baxmayaraq o şirkli əməl laf ən əsər əməllərdən olsa belə, insan əsər əməllə şirksə zəvatı düşər. Ona görə Peygamber Salsan buyurur, deyir ki, nəsələrlər necə İsa Aleyhisselamın şirklərinə rəhət şirkməyin. Mən qulam və deyim ki, Allahın qulu qarşılıyım. Buxarə rivayət deyil. Həmçin başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, baxın dində şirkməyin, ehtiyatda olun. Çünki dində şirkməyin bizdən qabaqçıları həlak edir. Əhməd, Nəsai, İbn-i Makir rivayət edir. Və təsəvvür də bu hədisi, fikir və bu hədisdə Peyğəmbər salsın buyurur ki, dində şirkmə. Çünki sizdən qabaqçıları məhz dində şirkmək, dini məsələləri şirkməyə həlak edir. Özü Peyğəmbər salsın harada deyil. O həcdə, həcdə ki, o şeytanı da şaxırdılar, o bəzilər böyük daşlar götürmüşdülər. Peyğəmbər salsın dedi ki, Balaca başqasını qabah etsindir. Və təsəvvürlərdə əgər şeytanın baş adamda şirmək olmazsa başqa məsələlərdir də. Həmçinin mühtərəm müsəlmanlar bax, insanlar necə şirkməklə, nə belə insanlar zarafı düşür. Hatta Peyğəmbər gök şirkmə həmçinin nə yaparır? Peyğəmbər salsın deyir ki, Allah sala bilir. Dedi ki, Allah sala. Dedi ki, Adəm oğlu məni söyledi və ya söyledi. Lakin ona belə etmək mümkün deyil. Və həmçinin Adəm oğlu məni yalan saydı. Hansı ki, ona belə etmək mümkün e, deyil. Amma onun sevməyi məni demək ki, mənim oğlum var. <clears throat> mən təkəm və heç nəyə ehtiyacım yoxdur. Mən doğruya doğulmamışam. Mənə nisbət heç yoxdur. Amma məni yalan saymaq demək ki, ölülər təzən verir ki, Allah sahnə davam edir, həmçin bu kişilər, deyir ki, məyər birincidə, ikinci dəfə yaratmaq birincidə, birincidən çətinmiş ki, sualdır. Yəni, birinci yaratmaq daha çətindir. Yəni, yox idi neysə, bir damla sudan yaratdı Allah sanatara. Amma burada insan var idi, sən sarılmışsan. Yəni, gör insanların ağlına var, kimlər ki, inanmırlar böyle şeyə. Onu insan edirlər ki, birinci inanırlar, birinci dilər hə, Allah yaratır sudan. Amma ikinci dilər yox, ola bilməz. Yəni, ağlı düzgəndir. Əgər sən qəbul edirsən birincisi, ikincisi qəbul eləməlisən. Əgər ikincisi qəbul eləməlisən, necə birincisini qəbul edirsən, onu yola belə zavarsan ki, qalır səkirlər, avamlar belə çaşmaşlar. Həmçin, məsələn, sən Allah <clears throat> həmçinin Peyyambar salsan zülmü deyil və zülmün növləri çoxdur. Zülm var, ən böyük zülm də şirkdir. Ən böyük zülm şirkdir. Və zülm ümumiyyətlə insan o sözü itirəm, o şey ki sənə zərər verər və ya faydalı bir şeyi tərkiləyib, ancaq zərərli şey etmək. Və nə qədər insanlar özlərini zülm edirlər. Ona görə Peyyambar sallallahu aleyhi hətta gündə 70 səbəb, başqa rivayətdə 100 səbəb taxılla gəldi. Ona görə ehtiyatda ol, daima bu hədisi göstərdiniz, tamamçı olmaq lazımdır. Şişirmək olmaq. Bəzilər şişirdirlər. Bəzilər görürsən şişirdir, məsələn, filan kestansısa, və vəzbə yaxşı məsələdə bağmış Allah, Allah təkfir, hökm Allah, zar, bizim təkfir öyrədilər. Hökm Allah və s. Ona görə, o hamısı səbə nədir? Şişmi. Yəni, sən xalay, əlin əmsanı xalaycdan var, xalaycdan deyəməzsən. Lakin onlar o tür bizlər, qırata düşdülər. Nədən sahabələr deyən ki, gəlmədilər. Sahabələr, sələblər deyən ki, gəlmədilər. Və alimlər hamısı bəyan edilməsin, yəni. Nəyə Bəzilər üçüncü yol, bəzilər sadır. Subhanallah. Əgər hələ olsaydı biz deyərdi yerə. Əgər hələ olsaydı biz deyərdi. Ona görə tələsmədi, baxçına oxuyur, bir dənə kitab oxumaqla alim olmaq. Həmçin Allah tutaq ki, o məsələlər var. O məsələ sənlik deyil. O məsələ alimlərin alimlidir. Sən bu məsələ düşkarırsan. Elə məsələ var, səndən qiyamət günü soruşu deyilər. O məsələ fikir vermirsən. Amma elə məsələ soruşu deyilər, baş vermirsən amma. Heç altı, filan kafirden hiç kafir diyorsa yok. Yok kafirdir. Yok sonra diyor yok kafirdir. Sonra ne diyor? Belki kafirdir. Sonra diyor belki ne ötürü kafir mi? Allah akbar. Beş altı. Vaxtın keçir dediğimiz istihbət və s. Özü alimlərin qanunca. İstihbət. Alimlərin qanunu səhərlidir. Əhsəli. Yesə ölərsən. Yəni qibət eləmək olar. Çünki qibət eləmək ətin yemək lafı. Amma alimlərin əhsəli zəhərlidir. Yəni daha pisdir gör kimlərdən danışsan, gör kimlərə şeytan necə qədər hesabı olur. Onun görə səmlik deyil. Tək ki, bu yol uyum al onlara, səbirlərə bilinir, kimlər də istəyirlər, artistlərə və s. Allah arasına tabi ol. Və sələb-i təhmin əfsar bir hər şey kitabları oxuyur, ödür görəcəksən. Və hər şey mühtərim səmanlar, Peyğəmbər salsan öyrədir, Allah qıbradilan hünəyir. Deyir ki, deyirəm ki, Allahın əmin nedanəsi nəfsi zulmən kəsira, ləyəxdir bunu belləmdir. Haqlı bir vaxtı yada bildim deyil. Deyir ki, deyilən ki, ya mən öz nəxsimi çox uzun eləmişəm. Ola yatırızdını qoyulən. Və günahları bağışlayan, heç bir bağışlamayacaq, ancaq sən. Yəni, səndən başqa heç şey yoxdur. Yəni, tək müraciət Allah subhanətə ilə. Tək və deyil. Və tövbə də belədir. Tövbə yəni lazımdır, artıq edmək. Meclisdə tövbə eləmək. Tövbə eləmək xristiyanlıqdır ki, Ayrıca tövbə eləmək sanatlar meclisdə yemək lazımdır xristiyanlıqdır. Onda eləyən keçişlər qayıdır. Amma müsəlman isə evdə tövbə ediblər və tövbəni keçirmə. Məhzlər tez-tez saxlayırlar. Mahfiyə gedərsin deyə problem var. Tövbə elə. Allahdan bağışlanma dilə, ibadət dilə. Bilmirsən nə vaxt öləcəksən. Və sonra deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi öyle deyir, Abubakır radiyallahu anh. Deyir ki, Allah benim izlahı nasıl olmak istiyor. Özündən bağışla mənə, özündən bağışla. Çünki başqa, Əbəkir bilirdir, başqa kəfarələr çoxdur. Hansı ki, müsibətlər ki, müminin başına gəlir, olar günahlar başlanır. İstiğfar eləmək və s. tövbə eləmək və s. Lakin Əbu Bakır deyir ki, öylədir ki, bir özündən bağışla məni. Yəni, heç neysiz bağışla məni. Bir səbəbsiz. İstəyir bu. Allah s.ə.vələ. Və Allah da bilir ki, Allah da bilir. O pul ki, ondan istəyir. Hətta bir dənə gələn hədisdə Allah deyib, günah eləyib, sonra tövbə eləyib. Günah eləyib, Allah bağışlayır. Günah eləyib, sonra tövbə eləyib. Allah bağışlayır onu sonra. Günah eləyib, sonra tövbə eləyib, Allah bağışlayır. Deyir ki, etkinə, sən nə bilirsən, mən sənə bağışlayırsan. Lakin bu hədisəyə başı düşməz, əla, əzinə veriləcək günah o saat. Yox, yox, burada birinci, kiçik günahlardır. Kiçik günahlardır, həm də o istəmirdi günah etsin. Lakin əgər şeytan çaşdırsaydı, dərhal günah tövbə edirdi. Və Allah Subhanahu deyir ki, baxın, o mənim razımdır. O bilir ki, məndən başqa o Rəbbi yoxdur. Ona görə mən bağışlayam o əmrinə görə. Aydındır, lakin elə başa düşmür, böyük günahlar və s. və s. Həmçinin məsələn müsəlmanlar, <clears throat> həmçinin ümumiyyətlə ə, e, hədisdə ə, e, faydalar çoxdur. Həmçinin burada göstərən duanın fəziləti. Necə Abubakır rəziyallahu baxmayaraq nə qədər dua bilirdi və bilirdi, eləyirdi və akidiyyə bir fayda istədir. Bu onu göstərir ki, insan daimə elm tələb etməlidir. Etraf yanma olmaz. Yanma. Biz namaz kafir edib tutardı, mən müsəlmanım. Və zaman ki, tutardı, hamısı kafir edib tutardı. Əsr müsəlmansan. Subhanallah. Meşdə gəlmədin, əsr müsəlman necə başa düşürlər? Meşdə, təcrübə, kimə namazı qılma, hamı kafirsa, torpağı da əsr, torpaqları da. Hətta məskəni və s. Sən əsr müsəlmansan. Allahu akbar. 20-də 20-də xət müsəlman var. Dər ki, məsələn, müsəlmanlar həmçinin həbsdə həmçinin göstərir tavaqqaçılıq və həmçinin Allaha ehtiyaclıq necə olmalıdır və həmçinin Allah subhantara həmçinin göstərir ki, həmçinin göstərir ki, mümin günah edə bilər. Bu günah dindən çıxartmamalı. Hətta böyük günah. الله سبحانه وتعالى بيقول شيء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله الآية الإمام Suresi 45. ayet Babayla da Allah subhanahu teala müminlerin sıfatlarını bildirir, takva ahlenin. Lakin sonra buyurur ki 135'te Ali İmran'da bundan devamsız altına görsen söhbet takva ahlinden gelir. Lakin buyurur ki onlar ki, yani takva ahli, Onlar ki, əgər bir faiz bir iş görsələr, yəni günah eləsələr və ya bilməsələr öz nəxslərlə, yəni günah eləsələr, zəkərullah, Allah'ın yadasəlallah və Allah'tan fəstəqvarun idinubiyim və günahları bağışlamaya deyərlər. Onu göstərir ki, mümin günah edə bilər. O günah dindən çıxasın onu. Dindən çıxardan bəzi şeylər var, əməllər, sözlər, etkatlar, onlar olsa belə yenə sən yeməsə insan çıxdır. Hətta ona bəyan edibdir. O şərtləri tutdu da olmayınca. Heç heç şərtsiz deməyib, ha, o elə tabi. Sadəcə bəzi məsələlərdə, bəzi məsələlərdə baxmağa o da xilafdir. Əgər tutaq ki, insan Allah'a söysə, Peyyambəri istidar etsə, dinlə vəsait, Quranı atsa, məsələn, bunlar yerə vəsait, bu dindən çıxır. Kafirdir bu. Lakin başqa şeylərdə yox. Başqa şeylə məsələlərdə əgər eləsə insan günah, Laf böyük günah olsa belə, o hələ dünyam çıxmır. Hətta ona o şəhətlər toplanan bu, kim biraz oxusun məsələn, bilər. Ona görə Peyğəmbər salsan da, Allah nəyimar, ödülən bu, içirdir. Peyğəmbər salsan nə dedi? O vaxt ki, bir onu ləvətləyəndə dedi ki, ona hələ demə, demə, o Allah və Rasulunu sevir. Bəli, o əməlin çitliyi, olar ki, yaxşı əməllər də var insanda mömin müsəlmandan, Allah arasını sevmək və s. və s. Yoxsa bir insan müzənnət elədi, bütün hamısın, sən çıxaq dindən, bunun əhlüsün olacaq, müsəlman yolu deyil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Həm müsəlman müsəlmanlar və faydalar çoxdur, qardaşlar. E, sadəcə budur ki, gör, təlimə var, Peygamber sallallahu aleyhi ve öyrədir və duanı da iki böyük əzəmətli sifətlə tutarır. Dedi ki, Və əsrusunun və lənət tafili məxtələf mindik və rəhəmni innəkə əntə qafur rəhim. Və mənə rəhm et, bağışla, çünki sən günahlardan keçən və rəhm edəsən. Ona görə dua elə daima. O da Peyğəmbər Salasən öyrətdi. Necə biz mömin, nə qədər dəribi tatsa belə, yenə necə ehtiyaclıdır, necə öz nəfsini naqis görməlidir, xüsusən Allah subhanələ qarşısında. Və daima Allah nə ol, çalış böyük günahlardan çəkin, çalış özünü qoruyun, Çünki insan həyat bilmir nə edəcək, nə vaxt edəcək. Ümumiyyətlə, öləcək çox düşkündə qalxacaqsən. Allah subhanətə özü işi faydalardan etsin. Allah subhanətə yarmışsan, onlara kömək ol. Rüsnədən və əhlindən qoruyub. Həmçinin ölkəmizi, həmçinin müsəlman kəndxatadan qalardan qoruyub. Həmçinin xalqımızı idarət ver. Həmçinin, ya Rabbi, o müsəlmanlar çıxsa da, ya Rabbi, onlara şəfa ver. Həmçinin qardaşlar çəkinləyənlər, onlara kömək ol. Və həmçinin, ya Rabbi, ومسلم الله في عذبك يا رب العطاشر أقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون